Ні, мабуть, завтра не встигне. Ох, як же болить голова. Завтра в нього ще багато роботи, всіляких формальностей. На формальності наплювати і наплювати на все. Воно вже нічого не важить. Воно ніщо. Порох, тлін. Ще двоє людей переходять колії трамвая. Ні, йому в інший бік, в інший бік. Тепер він розмовляв з собою. Йому в той бік, куди состави йдуть і йдуть, і залишаються в тупику. Громадяни пасажири, пролунав над його головою хрипкий жіночий голос. Будьте обережні. По першій колії проходить вантажний поїзд. Тільки тепер помітив, що стоїть на краю платформи. Ледь-ледь нахилився вперед. Освітлена блідим жовтавим світлом колія вигиналася дугою. В кінці її гойднувся білий вогник. Він фантастично швидко наближався. У вуха вдарило туге гудіння, засюрчало, заспівало десь унизу під ногами. Мабуть, то билася об камінний виступ луна. Велике біле око летіло просто на нього. Він уже відчував свист вітру відчував, як щось велетенське, безжальне накочується на нього, втягує його в себе, воно немов би волокло його і підштовхувало зсередини на двадцять років пізніше. І перекошений портрет Ірини на стіні. Сила, яка заволоділа його думками півтори години тому, не відпускала, владно тримала в пазурах хилила далі і далі вперед. В цю мить хтось смикнув його за полу піджака. Слухай, браток, ти оглух чи що? Він оглянувся і спочатку нікого не побачив. Але за полу його смикали й далі. Він опустив погляд униз. Біля його ніг сидів інвалід на коліщатах. Задерте вгору неголене обличчя, блискучі, вимогливі нахабні очі, бушлат і смугастий тільник. Він йому видався чимось схожим на Рубана. І, мабуть, саме тим затримав увагу. Ти вже бачу заправився, а в мене в горлі, неначе в Сахарі. Дай рубчик. Довгий товарний состав гуркотів, цокотів колесами на стиках, летів повстищенка. Летіли платформи з вкритими брезентом тракторами, летіли чорні цистерни. Либонь, состав ішов у веселе чи на якусь іншу будову. Василь Васильович знав, що в нього немає нічого, але, підкоряючись голосу інваліда, поліз до кишені і одразу намацав якийсь папірець. Вийняв, побачив, що то зім'ятий карбованець. Інвалід засунув собі затільник. Благодарствую, кориш, а ти топай додому, бо попадеш на око мільтону, вони тут строгі. Завіщали коліщата інвалід поїхав до будочки в кінець перону. Там горіло світло. Василь Васильович ще раз оглянувся на нього, і знову він йому чимось видався схожим на Рубана. Та думка аж хитнула його, перевів погляд на колії. Вогники состава підступно мріли вже аж біля мосту зникли, майнули ще раз, сховалися назавжди. Холодний вітер доконечно пробудив Тищенка. Невже це було зі мною? подумав він. Що було? Невже це таки я? І чого я тут стою? І нащо? Нащо все на світі? Василь Васильович був тверезий. Він вийшов на кінцевій зупинці трамвая опівночі.